Josue, Kabanata 16 Ang lupaing napapunta sa angkan ni Jose ay nagsisimula sa Hordan sa tapat ng Jericho, sa silangan ng batis ng Jericho, papunta sa ilang at umahon sa kaburulan hanggang sa Bethel. Buhat sa Bethel ay nagtuloy sa Luz at nilakbay ang atarot na lupain ng mga Arkita. Bumaba pakanluran sa lupain ng mga Jaflatita nagdaan sa hangganan ng Timog Beth Horon, tumuloy ng Gezer at nagwakas sa dagat Mediterranean. Ito ang lupaing napapunta sa angkan ni Jose sa mga lipi ni Ephraim at Manases. Ang hangganang silangan ng lupaing napunta sa lipi ni Ephraim ay ang Atarot Adar hanggang sa hilagang Beth Horon. Buhat doon ay naglakbay sa timog ng Mikmetat at nagtungo sa dagat Mediteraneo. Sa gabing silang ay lumikong patungo sa Taanat Silo at buhat dooy nagtuloy sa may silangan ng Genoa. Lumampas ng Genoa at bumaba sa Atarot at Naara. Nagdaan sa tabi ng Jericho at nagtapos sa Hordan. Pumakanluran buhat sa Tapua na maybay ng batis ng Kana at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang lupaing napapunta sa lipi ni Ephraim, bukod sa mga bayan at nayong ibinigay sa kanila sa nasasakupan ng lupain ng lipi ni Manases. Hindi na nila pinaalis ang mga kananeyong nakatira sa Gezer, kaya may mga kananeyong naninirahan sa Ephraim hanggang ngayon. Subalit, sa pilitang pinagtrabaho ang mga ito bilang mga alipin.